Oh creyentes, no tomen a mis enemigos y a los suyos, los idólatras, por aliados y protectores. Les ofrecen su afecto cuando ellos rechazan la verdad que les ha llegado y han expulsado al mensajero y a ustedes mismos de la Meca por el simple hecho de creer en Allah, su Señor si realmente salen a combatir por mi causa y buscando mi complacencia no se alíen con ellos les muestran su amistad en secreto mas yo sé bien lo que ocultan y lo que manifiestan y quien de ustedes se alíe con ellos se habrá desviado del camino recto يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون Si cayesen bajo su poder, los tratarían como enemigos. Intentarían herirlos con sus manos y con sus palabras, y desearían que renegaran de la fe. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير de nada les servirían sus familiares cercanos y sus hijos el día de la resurrección. Pues Allah los juzgará según hayan obrado. Y Allah observa todo lo que hacen. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا برآء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير Realmente tienen un buen ejemplo en Abraham y en quienes creyeron con él cuando dijeron a su pueblo: Nos desentendemos de ustedes y de lo que adoran fuera de Allah Renegamos de ustedes y desde hoy se establece la enemistad y el odio entre nosotros y ustedes para siempre, hasta que crean solamente en Alá. Pero no hagan como Abraham cuando dijo a su padre: Pediré perdón a Allah por ti mas no puedo hacer nada por ti si Allah decide castigarte. Después, tras haber partido del lugar junto con sus seguidores, invocó a Allah diciéndole: Señor nuestro, a ti nos encomendamos. A ti nos volvemos en arrepentimiento y en todos nuestros asuntos. Y a ti es nuestro retorno el día de la resurrección. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم Señor nuestro, no dejes que caigamos bajo quienes rechazan la verdad ni que seamos la causa de su incredulidad y perdona nuestros pecados Señor nuestro ciertamente tú eres el poderoso el sabio لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد Realmente en ellos en Abraham y en quienes creyeron en él hay un buen ejemplo para quienes de ustedes anhelan el encuentro con su Señor y la recompensa del día del juicio final. Y quien se aleje de lo que Allah ha ordenado y se alíe con quienes niegan la verdad debe saber que Allah no necesita nada de nadie y es el único digno de toda alabanza. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم Puede ser que Allah establezca el afecto entre ustedes y quienes consideraban sus enemigos una vez han sido guiados hacia la fe. Allah es todopoderoso y Allah es indulgente y misericordioso. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين Allah no les prohíbe tratar con amabilidad y justicia a aquellos de entre quienes rechazan la verdad, que no los han combatido por su religión ni los han expulsados de sus hogares. Ciertamente, Allah ama a los justos. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون Lo que él les prohíbe es que tomen por aliados y protectores a aquellos que los combatieron debido a su religión y los expulsaron de sus hogares y a quienes colaboraron en su expulsión. Y quien los tome por aliados y protectores serán los injustos. Ya إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقتم انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم Oh creyentes cuando les lleguen las mujeres creyentes de la Meca con la intención de emigrar hacia ustedes después del tratado de Hudaybiyah comprueben su fe para asegurarse de que emigran por la religión Allah es quien mejor conoce su fe. Si tienen certeza de que son verdaderas creyentes tras haberlo ellas jurado, no las devuelvan a sus esposos idólatras de la Meca. Ellas no son lícitas para ellos, ni ellos son lícitos para ellas. Y entreguen a los esposos idólatras de las mujeres que han aceptado el Islam los bienes equivalentes al mahar que ellos se les ofrecieron cuando las desposaron. No incurren en pecado si se casan luego con ellas, siempre y cuando les ofrezcan unos bienes como mahar. Y no mantengan los lazos matrimoniales con las mujeres que rechazan la verdad y pidan a los idólatras los bienes que les ofrecieron a estas cuando las desposaron. Y que ellos pidan lo que entregaron a sus esposas cuando las desposaron esto es lo que Allah dictamina y así juzga entre ustedes y Allah es omnisciente y sabio وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون Y si alguna de sus esposas huye hacia los idólatras y tras una batalla obtienen un botín, entreguen a quienes perdieron a sus esposas lo equivalente a los bienes que les ofrecieron como maher cuando las desposaron. Y teman a Allah si realmente creen en él. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم Oh profeta si las creyentes se presentan ante ti jurándote que adorarán solamente a Allah que no robarán que no cometerán fornicación ilegal ni adulterio que no matarán a sus hijos que no atribuirán a sus esposos hijos que no son de ellos y que no te desobedecerán cuando les ordenes el bien. Acepta su juramento de fidelidad y pide perdón a Alá por ellas. Ciertamente, Alá es indulgente y misericordioso. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور Oh creyentes, no tomen por protectores y aliados a unas gentes que han incurrido en la ira de Allah pues han perdido toda esperanza de obtener la recompensa de la otra vida al igual que quienes rechazan la verdad de entre ustedes han perdido la esperanza de que los muertos resuciten de sus tumbas